رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين بعد نحمد الله تبارك وتعالى كمتكي سالا السلام تنويت صلى الله عليه وسلم كنا نشكر الله تبارك وتعالى بتوفيقه تنويت كوكوتانا ندوزيت katika mji huu na Allah awathibitishe watu wake katika njia sawasawa mimi hapa sio mgeni e, nafahamika Allah aendelee kuwahifadhi wasimamizi wa da'wa wasimamizi wa jukumu hili la dini ya Allah tabaraka wa taala iweze kusimama kwa misingi yake ndani ya mji huu na ndani na vitongoji vyake na maeneo yote yaliyozunguka huu mji ah, mimi binafsi ah, nimeambatana na ndugu yetu Sheikh Abu Abdul Halim Aqid bin Mahmud al-Mutabazi, Allah amuhifadhi, yeye ni msimamizi wa Markaz Abdullah bin Abbas pale Morogoro mjini na ni mzaliwa wa mkoa huu katika wilaya ya Karagwe na amekuwa akifanya ziara mara kwa mara huku na ila muda mrefu kidogo nadhani katika kipindi kile cha shekhe wetu shekhe Tahir Allah mrehemu na kumpa thabati huko aliko na sisi atupe mwisho mwema kwa hiyo basi Allah alimjalia shekhe Atibu ameoa huku e, katika mji wa hapo karibuni hapo Mulela, na pale kweli pametokea msiba, kabidi tuje nyumbani kwenye msiba, lakini maduat safari zao zote hata kama zikianzishwa na sababu nyingine, lakini kuna ile sababu ambayo hawezi kuiacha, ambayo ni dawa. Popote anapoenda yanfa sehemu popote ambapo anapoenda ananufaisha kwa hiyo tukabidi kuwazungumzia ndugu zetu katika mida ambayo tupo alhamdulillah ama kuhusu mimi mimi ni ndugu yenu pia nimeoa hapa kwa hiyo mimi nafahamika lakini pia tumeambatana na ndugu yetu Abu Asma ambaye pia ni mdogo wetu e, eh, mwanafunzi wetu tupo naye katika msafara huu e, lakini pia na baadhi ya ikhwa ambao wametupokea. Kwa hiyo alhamdulillah, tunamwomba Allah tabaraka wa taala atuhifadhi na awahifadhi nyinyi ndugu zetu na wape subira katika dawa. Kwa hiyo tukaona muda munasib kulingana na wakati wetu ni baada ya salati al-fajr, tukamwambia shekhe, insha Allah tutakuja kusalimiana na Waislamu. Mimi kabla sijamkaribisha shekhe labda na mimi niongee ni, ni, ni, ni, neno moja ndani ya muda mfupi tu ambalo naweza nikawakumbusha kwa sababu kukutana sio mara kwa mara kutokana na shughuli zetu mimi nipo pale Mwanza ah, <clears throat> katika misingi mikubwa ya dini yetu hii ya Uislamu misingi mikubwa ya sunna kila kitu kina msingi na msingi ukiimarishwa kitu hicho kinakuwa imara na misingi ya dini hii katika misingi yake madhubuti ataqarubu ila Allah ta'ala bitalabi ilmin nafi' ni kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa ta'ala kwa kutafuta ilmu yenye manufaa kwa kusoma hii sunna sunna imetufikia kwa sababu watu walisoma sunna na sunna itaendelea kubaki kwenye vifua vyetu ndani ya nyoyo zetu sunna itadumu katika miji yetu pale tutakapohuisha msingi huu wa ilmu kwa kila tabaka ya watu wetu sote tushirikiane kusoma sunna hili litatusaidia sana na ndiyo silaha pekee aliyopewa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika da'wa hii jambo la kwanza aliambiwa ikra alipopewa ilmu mtume sallallahu alaihi wasallam akaja akawafundisha masahaba ilmu hii kwa hiyo uhai wa dini hii ni kusoma ni kuisoma dini nasema al-Imam az-Zuhri alayhi rahmatullah Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri alayhi rahmatullah kana mimman madha min ulamaina yaqulun walikuwa miongoni mwa wale waliotangulia katika ulama wetu wakisema na mnafahamu alimamu uzuri ni katika sighari tabi'in walikuwa wakisema alilmu yukbabu qabdan sari'a al-i'tisamu bis-sunnati najatun maneno yanaanza hivyo kushikamana na sunna ndiko kufaulu ukishikamana na sunna umeshikamana na njia ya kufaulu katika dunia yako na akhira yako kwa hiyo usiwe na wasiwasi ni njia ya kufanikiwa lakini walilmu yukbadhu qabwan saria na ilmu inaondoshwa haraka haraka kila zama zinavyozidi kusogea elimu ndivyo inavyozidi kuondoka ndivyo inavyozidi kuondoka nyinyi mnajua tuliondokewa na shekhe hapa hatutoweza kusahau fahimtum yani hawezi kusahaulika kirahisi rahisi ila sasa kuja kumpata kama huyo au zaidi ya huyo ndani ya mji wetu huu eh yabidi ifanyike kazi kubwa Allah afanye wepesi hatusemi hatuna mashekhe mashekhe tunao kila shekhe ana nafasi yake na na viatu vyake anaweza akaondoka shekhe viatu vyake vikavaliwa lakini kuna mengine e, yakawa hayapo kwa hiyo ndugu zangu ilmu inaondoka haraka sana fabaqau lilm baqau dini wa dunia kubaki kwa ilmu ndo kubaki kwa dini na dunia وذهاب العلم أو وذهاب ذلك dhahabu dhalika kullu na kuondoka kwa ilmu ni kuondoka kwa hayo yote kwa jambo la kwanza na wanasihi waislamu tuisome dini tuisome sunna na hii ndo tofauti ya watu wa sunna na watu wa bid'a watu wa bid'a washughuliki na kusoma dini yao lakini ndo tofauti ya misikiti ya sunna na misikiti mingineyo misikiti ya sunna inahuisha ilmu. Kwa hiyo sunna itabaki kwa kuisoma, lakini katika mlango huu ilmu ni nur unaishije kwenye dini ya Allah tabaraka wataala taala hali ya kuwa hauna nur uko kwenye giza. Tusome dini yetu, tusome sunna, tukae chini, tusomeshe. Alhamdulillah, maduati wapo, mashekhe wapo, watu wasome sunna na ahlulilmi wamezungumza mengi kuhusiana na jambo hilo kwa hiyo mimi nimependa nianze na hilo kwa nini nikimaliza kalima yangu miongoni mwa madhara makubwa ya watu kutosoma dini yao kutoijua sunna miongoni mwa madhara makubwa madhara ni mengi lakini katika madhara makubwa yanayotudhuru wana sunna kwa sababu ya kutoisoma sunna fi في wa adamu الثبات kuyumbayumba katika dini kuvaa rangi rangi nyingi katika dini ya Allah tabaraka wa taala na kutothibiti vinasababishwa na kutoijua sunna unakuta mtu haeleweki ni mwanasunna au sio mwanasunna mwaka jana alikuwa na ndevu mwaka huu anazichonga Mwaka jana alikuwa na kanzu, mwaka huu hana. Mwaka jana alikuwa msikitini, mwaka huu hayupo. Yaani kuyumba yumba katika dini ni jambo ambalo ni madhara ya kutokaa kwenye vikao vya ilmu. Allah asema wa minan nas katika suratul Hajj, wa minan nas man ya'budu Allah ala arqi, katika watu wapo wanaomwabudu Allah ala harfin kwa mashaka kinchaincha yani hajatulia katika dini anamwabudu Allah kimashaka mashaka kiwasiwasi wako watu wako kwenye sunna kiwasiwasi hawajiamini katika sunna walionayo ala shak ala harf ay ala taraf wanamwabudu Allah tabarak wa taala kincha ncha min nas la ya'budu Allah ala harf fa in aswabahu khairu ikimpata kheri itmaanna bihi anatulia akipata jambo zuri kwenye sunna anatulizana wa in asabathu fitna na inapompata fitna mtihani msukosuko inqalaba ala wajhi anabadilika kuna mtu anaweza kuwa kwenye sunna kwa sababu kapewa shamba na msikiti Akiambiwa bana, tupe shamba letu, tumpe mwingine, anatoka kwenye sunna, anabadilika. Mwingine yuko kwenye sunna kwa sababu anatumia labda pikipiki ya msikiti, akinyimwa basi. Mwingine yuko kwenye sunna kwa sababu amewekwa kwenye bodi. Tukimwambia bana, wewe sasa tunakupumzisha, tunamwingiza fulani, anatoka kwenye sunna. In asabahu khair itma'anna bihi kwa hiyo haya yote yanasababisha nini kutoijua thamani ya sunna anayejua thamani ya kitu anaking'ang'ania hata kama atakumbwa na nini man arafa qadra ma yatulubuhu hana alaihi ma yubdhiluhu anayetambua thamani ya kile anachokitafuta basi yote anayoyatoa kukipata kile yanakuwa ni mepesi anayejua thamani ya kazi anayoifanya matusi hayamsumbui kwenye kazi hiyo mchimba dhahabu anachimba dhahabu yale anayopata hayamsumbui kwa sababu sunna na ndio maana kuta waislamu wengi hiyo sunna tumeiweka kwenye meno ya mbele tukitikisa unatema kabisa hali ya kuwa tuliambiwa sunna tuishike wapi meno gego meno ya mwisho lakini yote huwezi kuishika isipokuwa kwa ilmu ndugu islam tuthibiti katika sunna tuthibiti katika njia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuthibiti katika njia ya maswahaba wema wetu waliotangulia as-salafu salih hawa ndio viongozi wetu katika dini yetu hii dini ilibaki vipi kwa maswahaba kwani mtume aliwachia aliwatia nini maswahaba aliwachia ilmu na masahaba wakaibeba dini hii kwa mtume sallam kwa ilmu wakaiacha kwa matabiini na matabiin wakaacha kwa kwa, kwa attabi'u tabiin na hao wakaacha tabaul atba hivyo hivyo ikabeba kwa aima maimamu wakaibeba dini hii ndio maana utamsikia alimamu Abu Hanifa alimamu Shafi'i alimamu Malik alimamu Shafi'i alimamu ahmed bin Hanbal alimamu al سفيان الثوري الإمام البخاري الإمام مسلم الإمام الترمذي hao wote maimamu walibeba hii dini kwa ilmu wakasoma wengine damu zikawatoka wengine wakapoteza mafamilia kwa sababu ya kusoma tukitaka dini hii ibaki katika maisha yetu tuisome tuisomeshe Alhamdulillah, naona mashehe mashehe wanasoma nasema basi na nyinyi waumini twatakiwa kutumia fursa hii kusoma. Mimi napenda ni niishie hapa katika hili ambalo nimeligusia kwa uchache kwamba tushikamane na swala la kusoma. Waislamu wengi wanayumbayumba yumba, wanashindwa kusimama imara kwa sababu hawajui thamani ya kile walichonacho, hawajui thamani ya sunna. Tukisoma tutailinda sunna kwa nguvu zetu zote na sunna itabaki katika maisha yetu na katika vifua vyetu na ndani ya mioyo yetu na hili ndilo tunaloliomba kwa Allah tabarak wa taala aktafi hadha alqadr wa bi akhina alshaykh biakhina abd alhalim falyatafaddal mashkuran الحليم فليتفضل مشكورا ومأجورا